для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Дзень быў няроўны. То пасвятлее, то зноў пасунуцца нізкія кужэльныя хмары, абложыць усё неба так, што стане цёмна, як вечарам. Адзін раз парывісты вецер, шалёна круцячы, кінуў на двор хмару снежных высіпак, абсыпаў траву, дровы, дыхнуў халадэчай. Такі няроўны, як гэты дзень, быў і настрой у Васіля, у якім мяняліся добрыя спадзяванні і злыя сумненні. Не апусцяць, рашыў ён, вяртаючыся. З маленства прызвычайны да крыўды да злога, Васіль знарок рыхтаваў сябе на горшае, трымаў у душы недавер'е да таго, што можа адбыцца жаданае. І калі пасля звароту хлопец вартавы загадаў яму збірацца, Васіль прымусіў сябе не паверыць, што гэта і ёсць тая чаканая хвіліна. Ён спакойна надзеў світу і, як звычайна, хмура сутуліўся, чакаючы загаду. Толькі калі вартавы сказаў, каб узяў і рэчы, сэрца Васіля дробна соладка затрымцела. «І торбу?» – перапытаў ён, баючыся, што памыляецца. «Усё», – адказаў вартавы. Васіль, беручы торбу, заўважыў, што рукі яго дрыжаць. «Ну, ядры яго бувай», – залапатаў канахкрат. «Адлежаў» адбыў мазалёў не нажыўшы лёгка, бувае ядрэго, не памінай ліхам. Барадаты мітрахван прабучаў толькі на мароз бярэ. На гынку Васіль знянацку натрапіў ні на каго іншага, на самога харчава. Грозны начальнік міліцыі, не зважаючы на моцны холодны вецер, стаяў у гімнастёрцы, на якой як заўсёды быў ордэн. Убачыўшы яго, Васіль мімаволі насцярожыўся. Ну, дадому? Ды не кажуць куды, адказаў Васіль. Дадому, адпушчаем. Толькі глядзі, другі раз будь разумнейшы, зноў зробіш так, не спадзявайся на ласку, так і ведай, сказаў Харчоў. Ведаю. Харчоў помаўчаў, адхіліўшы галаву ад моцнага напора ветру. У вас там хтось шахер-махер маслаку робіць, пасабляе. Гэта ведаем. Ну можа, пасабляе, Не можа точна. Скажы там у сяле, што маслакуе ўсёй яго хэўры хутка тр... труба будзе. Скажы, што гэта я харчаў паабяцаў так і перадай. Зразумеў? Перадам. Харчоў павярнуўся і важка, моцна ступаючы, падаўся ў свой пакой. Нават калі Васіль адзін пайшоў па вуліцы, галоўнай местачковай вуліцы, яму яшчэ добра не верылася, што ўся тая недарэчная прыкрая гісторыя скончылася, што ён ужо не пад прыглядам варты. Ён больш не арыштант, а вольны казак, што можа ісці туды, куды хоча куды вядзе яго сэрца. Васілій не агледзеўся, як прайшоў вуліцу з радамі дробных крамак, з разнастайнымі шыльдамі і шыльдачкамі, як павярнуў гары і паўз двухпавярховы дом воласці пачаў борзда ўздымацца па чырвона-глінянай каляіністай дарозе. І гару увесь немалы круты ўздым адалеў ён ураз не прыпыняючыся, не аддыхваючыся, поўны незвычайным адчуваннем нецярплівай крылатай лёгкасці ва ўсім сабе. Узляцеўшы на гару, убачыў перад сабой знаёмую дарогу, з побурелим курганом справа, з голими дубками, а на воддалю цімнаватий хмурний далечий Низкую ровніць пальов, что йшли по самые глинищи, под хмызняки и болоты, за якими таилися родные, жаданные курани. И стал як бы больше верить у реальность того радостного, якое только что родилось адбылося. Метрахван казаў праўду, брала на мароз. Удзень гэта амаль не адчувалася, а цяпер з надвячоркам мароз вельмі прыкметна мацнеў. Па гары спераду на ўкася кідаўся густы вецер, сек дробным снегавым крупіннем, абцінаў холадам быў такі пранізлівы і дужы, што з рэбнай васілёвы штаны нават руда світа, якая ліпла да ног амаль не бераглі. Але Васілёў настрой ад гэтага не ападаў. Васіль як бы не заўважаў холаду, борзда тупаў абадранымі лапцямі па ўкамянелы камікаватай храпе, што біла у падошвы, у пяткі, і грыўся ён добрымі вясёлымі думкамі. Васілёк пра Косціка, які так удала налучыўся, хто б мог сказаць загадзя так памог. Думаў пра маці. Як яна там адна, як спаткае яго. Згадваў Валодьку. А што ж ён робіць Гарэза? Вельмі хацелася хутчэй пабачыць таксама і гоза. Ці спраўны ён? Ці добра даглядалі гэты час без гаспадара? Ці навезлі з балота сена? Трэба заўтра ж праверыць стагі, можа, не дай Бог, расцягваюць іх злодзіі. А над усім гэтым, над неспакойнай, бязладнаю метусянінай думак, была радасць спаткання з Ганнай. Калі Васіль думаў пра яе, ногі самі сабой паддавалі хады, брала моцная нецярплівасць ахапку хутчэй пабачыць, сустрэцца з Ганнай, памірыцца. Ён быў так акрылены радаснай пераменай, што насуперак сваёй звычайнай насцярожнасці мог думаць толькі пра шчасце. І трывога да яго амаль не даходзіла, А пра заляцанне Яўхіма ён думаў спакойна, нават бесклапотна, што яму той Яўхім. Пакуль Васіль падышоў да Авадавіч, насуміліся поцемкі. Мусіць, каб не снег, навокал была б густая чарната, але снег адганяў цемру, бяліў усё. Ён ужо як соллю поўніў ямкі, каляіны, канаўкі, і дарога выглядала нібы па святочнаму падбеленай. Маляр, які фарбаваў дарогу белле, зрабіў не ўсё, але і так у бела-цёмным роспісе радавала яна вочы. Рэчка за авадавечымі, што перарэзвала балота і падкову грэблі, з берагоў ужо была забрана лёдам. Снег, які лёг на яго, бялеў роўна і чыста. Між гэтай некранутай белі вада пасярэдзіне рэчкі здавалася густой і чорнай, як дзёгаць. Калі Васіль паглядзеў на яе, зрабілася нібы яшчэ халадней. Хоць ішоў Васіль хутка, Ветраны холад абціна ўсё мацней, усё злей, асабліва ногі ў каленях. Хлопец стаў, пацёр калені далонямі, потым, каб сагрэцца, пабег знарок па заечы, падкідваючы нагамі і прытупваючы. Перамяніўся на хаду толькі за балотам, можа, праз вярсту. Неўзабаве каля аглінішчаў Васіль сышоў са шляху, узяўся проста на курані. Хоць мог ісці сялом, знарок абмінуў яго, каб не сустракацца з людзьмі, падаўся сцежкою па полі і паўз могілкі. Василий бы шоу под мерзлым узболоткам, алешнікі зрэзаў вялікі круг снег ужо на чыста выбельваў сцежку дарогу на якую выбраўся за ўзболаткам хмызнякі па баках цямнелі незвычайна рэзка тут ветру не было стало цяплей вакол панавалі цішыня чысціня хараство першых заземкаў якія асабліва хвалююць і радуюць і Васіль паддаваўся ўладзе гэтага хараства. Недаверлівае, насцярожанае сэрца больш і больш поўнілася шчасцем. Ганна, маці, гус, стагі, усё было у гэтым шчасцем. Калі наблізіўся да ганенага селішча, Васіль прыпыніў гон, пайшоў цішэй, гулка закалацілася сэрца, А вунь, той плод, тыя грушы. У хаце свяціліся вокны, Пра шыбу убачыў мачыху каля печы і хведьку, які корпаўся на ўслоне. А Ганны не было. Мабуть, где ў кам пайшла? барку, барку, на калінку, а ў барку, барку, на калінку, строю сабе сымонака, каморку, строю сабе сымонака, каморку, ака яму ганначка падышла, ака яму ганначка падышла, Бог табе ў помач, сымонка, Бог табе ў помач, сымонака, вырубі выруббіва конца проці сонца выруббіва конца проці сонца капка нам сала і ляталі каб мы раненька уставалі капка нам сала і ляталі каб мы раненька вставалі не хвалюся ты ганначка не хвалюся ты мілая у мяне есть мамочка старая я надолго спать не любить я надолго спать не любить ранюсенька нас побудить Васіль адарваўся ад шыбы падаўся ў сяло. Яшчэ амаль усюды свяціліся жоўтыя варухлівыя гні, воцветы лучыны, сярод іх асабліва блізкія, родны, вылучыў агеньчык сваёй хаты. Гарыць лучына, значыцца, маці дома не спіць. Можа, думае пра яго, сумуе і не ведае, што ён вось тут, каля парога. Васіль ужо быў блізка ад хаты, калі пачуў наперадзе ганнен голас, мяккі шорхат крокаў. Васіль памкнуўся падацца да яе і адразу ж убачыў, што яна не адна. Здалёк праз прыцяма качу, што гэта другі і хто ён. Яшчэ не думаючы нічога, хутка ступіў да ясакара, што быў побач, стаяў за ім, разгублена сачыў за постацямі. Гэта была такая неспадзяванасць, што для яго нядаўняй радаснай бесклапатлівасці была жудасная. Яўхім і Ганны ішлі па другі бок вуліцы. Ішлі асобна, не вельмі блізка адно ад аднаго. Да Я ў хім не хапаў яе нават за руку і ішлі проста, як знаёмыя. І ўсё ж гэта апалила Васіля гарачай рэўнасцю, пякучай крыўдай. Яна ідзе з яго супернікам, яго няпрыяцелем. У такі дзень, калі ён так рваўся да яе, гэта вось так яна сустракае. Яухім і Ганна набліжаліся. Ганна ішла, апусціўшы галаву, ці то хавала твар ад марозу, ці то глядзела на дарогу, на снег, А Яўхім ступаў разваліста, засунуўшы рукі ў кішэні падзёўкі, збіваючы калі-нікалі наском бота мёрзлыя камякі. У потімку чырвоным вочкам зырчэла яго цыгарка. Нават у тым, як ішла Ганна абыякавая да ўсяго, здавалася, яна была абыякавая да яго, да Васіля – і ў тым, што на яго хваляванні яна нават брывом не вырухнула, ішла нібы нічога не было вартага якой-небудзь яе ўвагі, бачылася Васілю вялікая крыўда. А той ж, як спакойна прывыкла трымаўся каля яе яўхім, яго ўпэўненая развалістая паходачка, нібы ўсё на зямлі належыць толькі яму яго ганарлівая цыгарачка ускінула ў хлопцы буру нянавісці корч задавака думае як багаці ў яго дак і ўсё яго няня нянавісць была тым большая што ён лічыў ведаў што багацце ну сапраўды ўсё што ён нішто перад яўхімам. Ён адчуваў, што яўхіму, калі захочу, проста як чхнуць адбіць у яго ганну. А ўсе ж дзеўкі на багацця падкія, думаў Васіль. Калі праходзілі каля ясакары, Яўхім заўважыў Васіля. Ён вырваў з кішэні руку, хапіў цыгарку, і Здзівіўся, пазнаўшы, але гэтае здзіўленне было толькі момант. Спрытны корч тут жа знарок заступіў Васіля і схаваў яго ад Ганны. Адышоўшы некалькі крокаў, нахіліўся да яе і сказаў ёй штосьці. «Іди, не брашы!» – пачуў Васіль яе адказ. Ганна засмяялася. Смех гэты пранізаў сэрца. Васіль недарэчна, разгублена паправіў торбу і не цемячы больш нічога, не бачачы, як сляпы, выступіў за ясакарам. Калі Васіль прачнуўся, у хаце яшчэ ўсе спалі. Але як толькі ён стаў, сапучы, усцягваць адзежу, маці ўсхапілася, пачала завіхацца каля комінка. Лучынка ад вугольчыка, выкапанага ў печы, разгаралася неахвотна, і Васіль выпіраўся на двор, не дачакаўшыся, калі агонь асветліць хату. На ганку... Васіль аж захлынуўся ад холоднага, нікага прасторнага паветра. Было не цёмна, не так, як мінулымі начамі. Чаравата нейка ў гэтай шэрані кідалася ў вочы, якое ўсё навокал белае, якое ўсё чыстае, як бы прыбранае на свята. Гэтая чысціня весяліла Васіля, як бы сама абяцала радасць. Васіль пачуў прыліў незвычайнай бесклапотнай бадзёрасці. Ён гатоў быў ужо молада, як выпушчаны на волю жарэпчык, скочыць з ганка. Васіль ціха сышоў на снег, паволі важка паступаў хляву. Гус, пачуўшы яго крокі з надзеі заржаў, дзьмухнуў у твар цеплынёю. Васіль пачухаў яму за вухам, вобмацкам прабраўся, прынёс у абярэмку сена. Калі гус пацягнуўся к сену, захрумкатаў, Васіль памякчэлы, лагодны, пастаяў побач, слухаючы мілае хрупасценне, цешыцеся родным пахам хлява. Вось гэтыя дарагія праявы глушылі сум Васіля паганне вярталі хоць і не бесклапотную ўжо а асцярожную радасць хіба ж можна было ніяк не адгукнуцца на тое што збылося такі жаданне зноў бач тут у родным цяпле сваім хляве сваёй гаспадарцы на волі А вось учора калі заходзіў сюды ўсё гэта здавалася яшчэ нібы непраўдзівым а цяпер жа радасць была яснейшай і як бы больш трывалай. Пад павіццю снегу амаль не было, бо вецер дзьмуў з другога боку. Зямля тут цямнела, як на балоце. Васіль перацягнуў калёсы к сценцы і высунуў з кутка сані, уставіў у завертні аглоблі. Калі закручваў аглоблі, Яны так трашчалі, што здавалася вось-вось лопнуць. Ай, сусім рассохліся за лета. Рыпяць усё адно як не хочуць служыць. Ах! Васіль успомніў учарашнюю матчыну скаргу, што няма чым паліць у печы. Зірнуў у куток, дзе складывалі дровы, там і праўда ляжала толькі некалькі галінак, ды тоўсты сукаваты смаляк, абшчапаны з бакоў. На смаляку было много знакаў ад сякеры. Відаць, маці або дзед спрабавалі пасекчы, але не маглі саўладаць. Трэба будзе падровы з'ездзіць, варухнулася ў Васіля клопатная думка. Васіль намерыўся ўжо вярнуцца ў хату, узяць сякеру, як паявілася перамагло іншае жаданне паглядзець гумно. Васіль адчыніў варотцы, лёгка нецярпліва пайшоў белай сцежкай прыгуменню. Калі ўбачыў цёмныя абрысы гумен, што цягнуліся ў ранішняй шэрані маўклівым панурам радам, зноў ажыла трывожнасць. Страшная ноч нібы зноў наблізілася. На момант Васіля ж затаіўся ці нечутно крокаў ззаду, дотыку абрэза. Усё ж халаднаваты, нейкі асабліва свежы пах саломы з гумна – зычны рыб паслухмяных гуменных варот не прайшлі міма ўвагі. І ўстрывожаная душа адгукнулася на гэтыя родныя праявы ціхай, затоенай радасцю. Васіль не зачыніў варот і шэрань знадворку адзначыла падмецены ток з горкай мякіны ў кутку. Ладунак снапоў у адным за старонку, салома ў другім. Снапоў немалучаных было ўжо менш, як тады, калі ён малаціў апошні раз. Ён ведаў, што матка і дзед Дзяніс рабілі тут без яго, і Васіль скінуў, разаслаў некалькі снапоў, намацаў павешаны на сук цэп, размахнуўся і весела выцеў бічом па калосе. Даўно-даўно не чуў ён у руках во всем своем теле такой радостной силы. Конца меры сдавалось не было той силы, аж диво, кольки накопилось яе, зато и дурное обиботство у юровицкой милицейской баковачцы. Як сголодалный закрэчик хлеба учапился Василь у высклизная дубовая цапиль, надивившись из легкости бича, ударил — раз, другі і стаў махаць, махаць, біць і біць. Адно было нядобра, цемнаватого мне біць даводзілася на ўздагад. Як не шкада, хочаш не хочаш, трэба вешаць цэп зноў на саху. Да таго ж успомнілася, што пад паліццю непасечаны смаляк. Васіль пайшоў да яго. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.